Այսօր մեկնարկել է ֆրանսիական օրեր Արցախում փառատոնը։ Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում խաղաղապահ ուժերի տեղադրման կարիք չկա։ Ռուսաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման գործընթացի պատասխանատու մասնակից է։ Հայաստանում մեծ Բրիտանիայի դեսպանատանը կարծում են, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Հնդկաստանի նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահին։ Լևոն Հայրապետյանն առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Սեպտեմբերի 18-ը Հայաստանում նշվում է որպես աստղագիտության օր։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի եւ Ֆրանսիայի միջև հաստատված բարեկամական կապերն ընդլայնելու նպատակով հանրապետությունում մեկնարկել է ֆրանսիական օրեր Արցախում փառատոնը որի շրջանակներում տեղի կունենան ֆրանսիական մշակույթը ներկայացնող մի շարք միջոցառումներ։ Փառատոնի շրջանակներում Արցախեն շամանել Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի Հանրապետության համայնքների հետ բարեկամացած Ֆրանսիայի քաղաքների Սատար Ղարաբաղի միության եւ Ֆրանսիայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ, արվեստագետներ, լրագրողներ։ Ստեփանակերտի Ֆրանսիայի Պուրակում այսօր հանդիսավորության բացվել է քանդակագործ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 հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ խոր հարգանքի վրա։ Դուք գտնվում եք բարեկամ երկրում, հարազատ մի օջախում, որտեղ ձեզ սպասում են։ Նույն զգացմունքներն ենք ունենում նաև մենք, երբ այցելում ենք Ֆրանսիա։ Այստեղ են մեր վաղեմի բարեկամները, մարդիկ, ովքեր արդեն երկար տարիներ ջանք ու երան չեն խնայում Արցախին սատարելու, հայ-ֆրանսիական բարեկամություն ամրապնդելու համար։ Ուրախ եմ նաև տեսնել նոր բարեկամների, խոստումնալից երիտասարդների, ովքեր համոզված եմ պատվով կշարունակեն մեր երկրների միջև կապերի ամրապնման ու խորացման ուղղված աշխատանքը։ Հանդիսությանը ողջույնի խոսք ասած Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ղարաբաղ Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի նախագահ Ֆրանսուଆ Ռոշբլուանը Je voudrais bien sûr saluer tout naturellement délégation française, la délégation française constituée de plusieurs collectivités. Je salue les maires et leurs représentants. Ես ուզում եմ ողջունել ֆրանսիական պատվիրակություններին, որը կազմված է տարբեր քաղաքապետերից եւ падգամավորներից։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ներկա գտնվել Ֆրանկոֆոնիայի տան հիմնարկեքի արարողությանը այստեղ Ստեփանակերտում, տուն, որը ձեր իսկ ցանկությամբ գրելու է ֆրանսիացի մեծ բանաստեղծ Պոլ Էլուարի անունը։ Արցախի հանրապետությունում ֆրանկոֆոնիայի խթանումը համագործակցության նոր ոլորտներ է բացելու, ինչի համար ես անչափ ուրախ եմ։ Եվ ես իմ բարեկամների հետ միասին կանեմ իմ պատասխանատվությունների շրջանակներում ամեն ինչ, որպիսի աջակցեմ այդ համագործակցության կայացմանն ու ամրապնդմանը։ Ֆրանսիական օրեր Արցախում փառատոնի շրջանակներում Այսօր Ստեփանակերտի Խաչատուրաբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցում տեղի ունեցավ գրական գեղարվեստական ցերեկույթ։ Վարսիկ Արությունյանի ռեպորտաժը։ Դպրոցի սաները ֆրանսիացի հյուրերի համար պատրաստել էին գեղեցիկ գրական գեղարվեստական ցերեկույթ, որի մեջ ներառված էին երգ, պար, ասմունք, բեմադրություն։ Համար 1 դպրոցի տնօրեն Ժանա Բալայանը հանդես եկավ ողջունի խոսքով։ Մեկ այդքանով շատ բան ունեն։ Մեզ միավորում են բարեկամական ծեր կապերը, փոխադարձ համակրանքն ու հարգանքը, միմյանց ավելի լավ ճանաչելու ցանկությունը, նվիրվածությունը մարդու իրավունքների համընդհանուր արժեքների։ Արժեքներ, որոնք մենք ձգտում ենք ներարկել մեր երեխաներին, ովքեր այսօր կապացուցեն, որ անկախ ու ազատ Արցախում մեծ սիրով ու արգանքով է վերաբերվում բոլոր բարեկամներին, առանձնահատուկ սիրով Ֆրանսիայից։ Ֆրանսիացի ժողովուրդը միշտ էլ եղել է հայ ժողովրդի կողքին, աջակցել սատարել նրան։ Հատկապես մեծ է ֆրանսիացիների դերը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում։ Ֆրանսիացիները, ինչպես իսկական բարեկամներ, գիտեցին մեր վիշտը, ու բազմապատկում է մեր ուրախությունն ու զգացությունն այսօր։ Եվ մենք անկախ երկիր ենք, որը վերդավաց ընդունում է իսկական բարեկամներին։ Ձեր, որ քարակացական սխրանք ունեցար, ձեր դիրքորոշումը բացահայտ դրսևորելու։ Համար մեկ հիմնական դպրոցի սաները հյուրերին ողջունեցին ֆրանսիական երգով։ Հյուրերը տպավորված էին հատկապես դպրոցի աշակերտների ներկայացրած բեմադրությամբ, որն ի դեպ ֆրանսիական լեզվով էր։ Մենք ուիս նոտ խմալիսեն, լեզը քսը փոսը դառնալ անց, իրա քանսնի սաբագեն մաժի գազետը դիան, կյան սեն լոխանսը գրոփան գոփան դեստեփանակեր et depuis 2011 dans les écoles du Canada aussi. 1995 թվականին Ղարաբաղ ժամանակ Հովանես Գևորգյանի շնորհիվ մեր փոքրիկ հայրենիքում տեսքին ֆրանսերեն ուսումնասիրել։ Նախ ուսումնասիրում էին Էսպերպայի ֆրանսախոսների ակումբում, ապա 2011 թվականին Ստեփանակերտի դպրոցներում։ Comme des amis, vous les Français, vous avez su partager notre peine et vous multipliez notre joie et fierté. Ես անչափ տպավորված եմ նման հետաքրքիր համերգային ծրագրից։ Սիրում եմ Արցախը, նրա ժողովրդին։ Ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ, ասաց ֆրանսիացի մեր հյուրը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հացի գյուղը զարգանալու ներուժ ունի, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Մարտունու շրջանի հացի գյուղում առաջին կրթարանը հիմնվել է դեռևս 5-րդ դարում, այս մասին նույնիսկ Մովսես Կաղանկատվացին է գրել իր աշխատություններում ասում է դպրոցի տնօրեն Սուսանա Գրիգորյանը։ Այս մասին հիշատակվում է Մովսես Կաղանկատվացու պատմություն աղվանց աշխարհի աշխատության մեջ։ Այնտեղ նշվում է, որ 5-րդ դարում Հացի գյուղում դասվելի նախակրթարան, որն ունեցել է մեկ ռաբունապետ եւ 10-ից 12 աշակերտ։ Հետագայում եւս Հացի գյուղը եղել է հոգեվոր մշակութային կենտրոն։ 9-ից 12-րդ դարերում այստեղ կառուցվում է Բրիեգցի վանական մեծ համալիրը, որ եղել է գրչության կենտրոն նաեւ։ Տարական առաջին դպրոցը գյուղում բացվել է 1873 թվականին եւ ունեցել է 15 աշակերտ, որը մեկ տարի հետո վերածվել է ծխական հոգեբանական դպրոցի 30 աշակերտով։ Տարբեր շրջակայգյուղի եսիկաց երեխաներ։ Այնուհետև կրթության մանրամասնությունների մասին առանձին հիշատակումներ չկան, բայց արդեն հիշատակվում է Իջմիածնի սինոդի վիճակական տվյալների համաձայն, որ 1873 թվականին Հացի գյուղում բացում է նախակրթարան, որն ունեցել է 15 աշակերտ եւ 1 ուսուցիչ։ Հաջորդ տարին արդեն դասում է ծխական մի դասյա դպրոց 30 աշակերտով եւ մեկ ուսուցչով եւ հետաքրքիր մի հանգամանք եւս մեր հացի գյուղի բնակչությանը խիստ մտահոգել են նաև աղջիկների կրթության հարցը եւ նրանք դիմել են Իջմիածնի սինոդին խնդրելով որ աղջիկների համար եւս բացվի դպրոց եւ արդեն 2 տարի հետո գյուղում բացում են նաեւ իքական դասյա դպրոց Դպրոցի տնօրենը հպարտությամբ է խոսում շրջանավարտների մասին, ովքեր հետագայում փայլել են գիտության ասպարեզում, որակյալ ու զարգացած անհատ ձևավորելու ամենամեծ պատասխանատվությունը հենց ուսուցիչների ուսերին է, ասում է Սուսաննա Գրիգորյանը։ Իդեպ դպրոցի շենքը ոչ տիպային ու բավականին հին շենք է։ Սա իր հերթին դժվարություններ է առաջացնում ուսման գործընթացում։ Ճիշտ է, բարերարների շնորհիվ հաղթահարվում է ցակած դժվարությունների մի մասը, սակայն խնդիրը արմատական լուծում է պահանջում, նշում է դպրոցի տնօրենը։ Կաթոլիկ օգնության ծառայության միջոցներով դպրոցում ավելացվել է երկու դասասենյակ։ Առաջին հարկից մեկ սա մեկի վերևն է։ Հետագայում Պապային հիմնադրամի միջոցներով կատարվել է ընթացիկ վերանորոգումներ դպրոցի նյութատեխնիկական բազան համալրվել է ակադեմիկոս Գրիգորի Գաբրելյանցի աջակցությամբ։ Ունենք համակարգչային կաբինետ, սպորտային գույք, նորացվել է գրադարանի կահույքը եւ ստացել ենք նաեւ նոր հրատարակված բազմաթիվ գրքեր։ Ամենացավոտ հարցը կրթօջախի տնօրենի համար աշակերտների թիվն է, որ տարեստարի նվազում է։ Շագերտների քանակը մեր քիչը եւ տարիների հետ կապված պակասումը։ Այսօր մենք ունենք ընդամենը 17 աշակերտ։ Եվ պետք է ասել, որ վերջին 2 տարվա ընթացքում աշակերտների թիվը նվազել է։ Մի քիչ սփոփիչ է ծնունդների քանակը, որ գրանցվել է վերջին 2 տարում՝ 2014-ին 4, իսկ 2015-ին այսօրվա դրությամբ երկու նորածին են ունեցել գյուղում։ Գյուղը զարգացման հերանեկարներ ունի, ասում է կրթօջախեղը կավար, եթե չլինեին բնակարանային խնդիրները։ Գյուղում կան նաև շատ երիտասարդներ։ Եթե պայմանները նորմալ լինեն, իրավիճակը խաղաղ եւ երիտասարդների ընտանիքավորվեն, հերանեկար կա, որովհետեւ գյուղում մոտ 30 չամուսնացած երիտասարդներ ունենք։ Եվ եթե պատկերացրեք միանգամից պայմաններ ստեղծվեն, ընտանիքավորվեն, գյուղի համար ինչ մեծ առաջընթաց կլինի։ Սա իհարկե այն հարցն է, որ մենք միշտ ասում ենք, Բելլա Լալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ամերիկյան Stratford մասնավոր վերլուծական կենտրոնի փոքր պետություններին Ռուսաստանի հովանավորության ռիսկերն ու դրամաբանությունը վերլուծության թեզիսները կապված Ղարաբաղյան հակամարտության հետ իրականության հետ կապ չունեն, իսկ նախանշված վտանգները չափազանցված են։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը շեշտում է, որ ընդհակառակը, եթե Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները լավանան եւ տնտեսական ոլորտում երկրները համագործակցեն, դա ավելի կնվազեցնի հակամարտության գոտում լարվածության վերաճումը։ Իրականում, եթե Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը հարաբերությունները լավացնեն, ապա առաջին հերթին Ռուսաստանին ձեռնտու չլինի, որ այդ հատվածում ռազմական գործողություններ լարվածություն լինի, քանի որ Ռուսաստանը կկրի տնտեսական կորուստներ, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ինչ վերաբերում է ռուս խաղապահներին եւ նրանց տեղակայմանը Լեռնային Ղարաբաղում, Բաբայանն ասաց, որ նման հարցի շուրջ այն էլ խորհրդանշական հենքի վրա կարելի է խոսել միայն հերրավոր ապագայում։ Մենք բազմից հայտարարել ենք ու շարունակում ենք կրկնել, որ խաղաղապահների հարցը հնարավոր կլինի քննարկել, եթե հակամարտությունը կարգավորվի, եթե Ադրբեջանը ճանաչի Արցախի անկախությունը, Արցախի սահմանները եւ միայն այդ ժամանակ Այն էլ կարծում եմ սիմվոլիկ, կարելի է քննարկել խաղաղապահների տեղակայման հարցը։ Սակայն այդ պարագայում էլ արդեն խաղաղապահների տեղակայման հարցն անիմաստ կլինի, քանի որ երկու երկրների զինված ուժերը կարողանում են առանց միջնորդության պահպանել երկրի սահմաններն ու զինադատարը, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Մոսկվայում Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման գործընթացի պատասխանատու մասնակիցը եւ ելնում է այն հանգամանքից, որ անելու է անհրաժեշտ ամեն ինչ խնդրի հանգուցալուծումը հնարավորինս մոտեցնելու համար։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 70-րդ նստաշրջանի շրջանակում կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով հարցին, արդյոք Մոսկվայում որևէ առաջընթաց ակնկալում են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ղեկավար կազմակերպման գործում։ Ինչ վերաբերում է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա փուլին, Զախարովան նշել է. Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները գնահատում ենք որպես դինամիկ զարգացող։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի գործընկերն է ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական եւ այլ ոլորտներում։ Մեր երկրների միջև ակտիվ երկխոսություն է ծավալվում բոլոր մակարդակներում։ Հույս ունենք, որ մեր հարաբերությունների ինտենսիվությունը կպահպանվի ու կզարգանա։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաշողովի ժողովրդավարության եւ քաղաքական հարցերով հանձնաժողովի Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով զեկուցող Ռոբերտ Ուոլթերն այցելել է շփմանգից Ադրբեջանի կողմից։ Նա հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ ու առաջնագից այցելելու ցանկություն հայտնել։ Ուոլտերի ցանկությունը տեղում ցանոթանալու իրավիճակին բավարարվել էր եւ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ նա ուղաթիռով մեկնել է առաջնագից։ Նա եղել է մի քանի շրջաներում հետաքրքրվել զինծառայողների խնդիրներով, հանդիպել բնակիչների հետ։ Դիտարկումից հետո Ուոլտերը վերադարձել է Բաքու։ Հայաստանի Հանրապետությունում ես Բրիտանիայի դեսպանատան գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մայես Մորզը մեկնաբանել է վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված լարված իրավիճակը։ Մենք միշտ էլ մտահոգվում ենք, երբ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարված իրավիճակ է ստեղծվում։ Մենք կարծում ենք, որ երկու կողմերն էլ պետք է միմիայն դիվանագիտական ճանապարհով լուծեն այդ խնդիրը, ասել է նա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի անկախության օրվա կապակցությամբ Հնդկաստանի նախագահ Պրանապ Մուքերջին շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Ձերդ կերազանցություն, ցանկանում եմ Հնդկաստանի կառավարության ժողովրդի եւ անձամբ իմ անունից ջերմ ողջույններ եւ շնորհավորանքներ հղել ձեզ Հայաստանի կառավարությանն ու ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա կապակցությամբ»։ Հնդկաստանը շարունակում է հավատարիմ կերպով աշխատել հայ ժողովրդի հետ, ավելի խորացնելու մեր ավանդական եւ փոխշահավետ երկկողմ հարաբերությունները։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն եւ անձնական բարեկեցություն, ինչպես նաեւ առաջընթաց ու բարգավաճում Հայաստանի Հանրապետության բարեկամ ժողովրդին։ Ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Փողերի յուրացման եւ լվացման մեջ մեղադրվող գործարար Լևոն Հայրապետյանը, ով մեկ տարվա կալանքից հետո ազատության մեջ է, առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Այս մասին ասել է Հայրապետյանի մտերիմ ընկեր Մացակ Փոլադյանը։ Այս պահին տանն է, սակայն եթե բժիշկները որոշեն, հիվանդանոց կտեղափոխվի, ասել է Փոլադյանը։ Նրա խոսքով հենց Արցախցի բարերարին թույլատրվի դուրս գալ Ռուսաստանի սահմաններից, նա անպայման Արցախ է այցելելու։ 2009 թվականի հունվարի 8-ին Հայաստանի կառավարության նիստում որոշում է ընդունվել սեպտեմբերի 18-ը աստղագիտության օր հայտարարելու մասին։ Օրն ընտրվել է, քանի որ 1908 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Թիֆլիսում ծնվել է հայ գիտնական, տեսական աստղաֆիզիկայի հիմնադիր, Հայաստանի ազգային հերոս ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանը, բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր Վիկտոր Համբարձումյանի անունով մոլորակ է կոչվել, ինչպես նաև Հայաստանի բյուրականի աստղադիտարանը, որի հիմնադիրը հենց մեծ գիտնականն է։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, առավելապես առանց ստեղումների, վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ արևելանկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան, տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։